الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله که آخرین جلسه از مقضه امام ذهبی باشه آخرین مطلب بحث الله همون جرح و تعديل ادامه بحث جرح و تعديل و بحث استقاط و این حالا با این آه، مطلب جديد فصل الثقة من وثقه كثير ولم یضعف منصور أقل أحواله أقل أحواله قسم حديث وقد اشتهر عند فوائد من المتأخرين تتوافق اسم الثقة على من لم يفرج لم يجرح على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه وهذا يسمى مذكورا ويسمى يسمى ويسمى محل مسلم ويقال فيه شيء وقوله مجهول لا يلزم جهالته منه جهال جهاله عينه جهالة عينه جهالة عينه فإن يعني بلغ عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به وإن كان منفرد عنه وإن كان منفرد عنه من كبار الأسباب فأقوى لحاله فأقوى لحاله فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كما سليم بن وينظر مع ويروي معرفة الثقات تاريخ تاريخ البخاري وابن ابي حاتم وابن حبان وكذا تهذيب الكمال بل ثقه چه کسی هست کسی است که عده از علما رو توصیف کردن و علمایی که معروفه به جرح و تعدیلن و تضعیف نشده این الان اصل تعریف سقه کسی که علما توصیفش کردن و تضعیفش نکردن و پایینتر از سقه کسی که توصیق نشده و تضعیف هم نشده حالا هرچند که در این تعریف دو تا تعریف امام زهبی خلل هست یک اشکالاتی هست کسی که توصیق شده حالا خود بحث خود توصیق شده لازمه توصیق شده این نیست که اون راوی در رتبه ثقه باشه میتونه صدوق باشه میتونه توصیق بشه از لحاظ عدالتش ولی که مثلا بالفت جرحش مقید باشه مثلا یهم یا سیئ الحب. خب اینا این نوع هست در راوی هرچه که عدالتش مثلا صدوق سیء الحفظ ثقه اختلط فی آخر عمره مثلا این الفاظ جرح و تعدیل هست یعنی این گفتار گفتار مجملی هست از امام ذهبی بحث پایین تر از ثقه میخواد بگه ما روات چند سنت داریم یک هایی که حدیثشون قبول مقبوله که همون ثقه و صدوق و امثال ماست و یه قسمت هم ضعیفه که حالا معروفه و تکلیفش قبلا مشخص کردیم یه قسمت بین این دوتا واقع شدن اشخاصی مجهول حالا دو سنف انواع مجهول رو خواهیم داشت الان اونا ذکر خواهیم کرد و دونهی یعنی پایین تر از سقه بین سقه و ضعیف منظورشه من لم یوثق از رضوه نه توسیق شده مجهول و نه هم تضعیف شده فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك اگر احادیث چنین مجهولی در صحیحین باشه که این توثیق از طرف امام بخاری و مسلم وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا وأجا امام ابن خزیمه در صحیحش روایت ازش بکنه یا ابن حبان و یا اینکه امام ترمذی در سنن ازش روایت بکنه بعد بگه حدیث صحیح و غریب یا صحیح او حسن و صحیح این دلیل بر اینه که چی این روایت ها مشکلی درش نیست و خوبه میشه بهش استعناس کرد و ان صحح له كدار و والحاکم فاقل احوال حسن حدیثی و اگر احادیثش چون دارا قطنی و امام حاکم که ائمه در جهت تعدیل هستن خصوصا کمترین حال اون راوی اینه که از این مجهولین که راوی روایتاش حسنه روایتاش خوبه نمیشه بهش استناد کرد هرچند که این گفته مجمله همینطوری هم نیست یعنی بالفرض امام ترمزی بگه درباره حدیث صحیح یا حسن صحیح ما نمیتونیم استعناس بکنیم مجرد قول امام ترمزی یعنی این تعدیل به حساب نمیاد تا اینکه چون خیلی جاها داریم امام ترمزی درباره حدیث میگه حسن و صحیح به اعتبار احادیث دیگه نه به اعتبار خود اون ذات حدیث پس نمیشه به این اینکه امام ترمذی مثلا حکم بر صحتش داده گفته حسن و صحیح استنباط بکنیم به کل راویانی که درش هستن در این اسناد همشون ثقات هستن و همچنین ابن خزیمه و دیگر ائمه میگه وقد اشتهر عند طوائف من المتاخر اطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه این خیلی از ائمه الان معروف شده مثل ابن حبان و ابن خزیمه در کتاب دو تا کتاب صحیحشون و همچنین امام نسائی حالا بیشتر بحث امام ابن حبان و امام ابن خزیمه که خیلی از راویانی که جرح دربارش ثابت نشده را ثقه میدونن راوی که جرح نشده راوی کسی انتقاد ازش نکرده ثقه میدونن این یکی از عیبه های صحیح ابن حبان و صحیح ابن خزیمه حتی کتاب ثقات ثقات ابن حبان راویانی میگه که من در این کتاب ذکر میکنم که جرحی درباره آنها ثابت نیست آیا لازمه عدم جرح در یک راوی عدم وجود جرح در یک راوی اینه که اون راوی ثقه هست خیر شاید یا اینکه علمایی که جرحش کردن به ما نرسید از جرحشون یا مستور واقع شده و کسی از حالش باخبر نشده حالا مستور موندنش دلیل بر این نیست که اون راوی عادله خصوصا کسی تعدیلش نکرده چون ما داریم در بحث راوی صحبت میکنیم که نه در دربارهش ثابته و نه تعدیلی راوی که نه درش ثابته و تعدیلی و هذا این فرق یسمى مستورا مستور یا مجهول همون یکیه و یسمى و در جرخ و تعدیل از رتبهش چنین یاد میشه محله الصدق و یقال فيه شیخ شیخ صالح الحدیث یا جاش صدقه حالا بیشتر جاش صدقه به اعتبار اون راویان بزرگ کرده رو باید کردن مثلا اگر در طبقه کبار تابعین باشه بیشتر در این در از این الفاظ از ازش استفاده میکنن یا دربارش استفاده میکنن محل صدق جاش صدقه هر شک مجهولا هر که کسی نشناخته ولی به مجرد که مثلا سعید بن مسیب یا امثالش زهری و فلان ازش روایت کردن به اون راوی میگن مثلا دربارش چنین یاد میکنند؟ محل حسف یا شیخ اونجا قد اشتهر عند طوائف من المتأخرين اطلاق اسم الثقه على من لم يجرح مع ارتفاع ارتفاع الجهاله عنه ما زرجين ارتفاع الجهالة الراوي ما دو جهالة عين شد ما جهالة منو داریم حالا بحثش هم در جمله بعدم در دنبالش خواهد اومد مجهول یا جهالة عین یا جهالة حالت عین وقتی که از اون راوی فقط یک راوی روایت بکنه این مجهول غیب اگر یک راوی دیگر بیاد از اون راوی که مثلا به فرد سعید یا احمد یا هر کسی میخواد باشه یک کسی دیگر بیاد از همون راوی روایت رو نقل بکنه حالا همون روایت یا روایت دیگری اون میشه چی؟ جهالتش میشه جهالت علش برطرف میشه میشه مجهول حال جهالت علش برطرف شده پس دو مجهول داریم مجهول عین وقتی که یک راوی بشه بکنه و مجهول حال دو تا راوی معمولا هم این تقسیم به درد اختلافات در حدیث میخوره به درد نمیدونم وقتی که مثلا میخوام ترجیح بده بین دو تا حدیث یا احادیثی که مثلا در طبقه بالا مثلا از مجهولین حال واقع شدن مثلا وقتی میبینیم سه چهار تا راوی از بزرگان ثقات رو روایت میکنن میتونیم استئناس بکنیم به احادیثشون میگیم که احادیثشون مقارب حسنه احادیثشون میشه بهش استناد کرد میشه بهش استناد استناد کرد نه از این خود راوی این راوی که شناخته شده در این در کتابای سنن و مسانی یک روایت ازش داریم هرگاه حالا حالا در هر کتاب از کتابای سنن هرگاه یک راوی از اون نقل نقل بکنه حالا چه در صحیح بخاری باشه چه در سنن باشه شاید از کتابهای زیاد ببینید، ولی مدار اسناد از اون شیخ یک شاگرده اگر دو شاگرد شد میشه مجهول حال شاید صد تا روایت از این داشته باشه مثل روایت انما العمل چه موقع شهرت پیدا کرده وقتی که یحیی بن سعید انصاری اومده بغداد و نمیدونم در مجلس علمی شهرتش داده مدار اسناد روی یک راوی هست روی یحیی بن سعید غریب نسبی غریب نسبی مطلق و همینه بحث الان بحث غریب غریب نسبی مطلق در اینه که غریب لازمه غریب بودن ضعف حدیث نیست چون یک راوی ثقه هست یک راوی ثقه هست ولی که متفرد به یک حدیث بشه روایت صحیح مثل انما العمل بالنیات ولی در مجهول نه مجهول نه مجهول وقتی که مدار راوی روی یک شخصی باشه که شناخته نشده باشه حدیث ضعیف مدار روی یک راوی حدیث یعنی روی یک شخصی باشه که شناخته نشده فهمیدید شناخته نشده خب همین شناخته نشده مگر به روایت فلان راوی ازش نه نه فقط مثلا مثلا ما یک روایت رو داریم که از این شیخ یک شاگردی فقط نقل کرده نسبت اون روایت یا شاید الان مثلا ما چندی روایت داشته باشیم ولی که مدار روایت ها رو یک شاگرد در شیخ شاید مثلا ما یک جزئی میبینیم مثلا جزء مثلا 40 در فلانی یک شاگردی اومده از یک شیخ شنیده اون شیخ هم برای ما مشخص شده نیست اگر یک شاگرد دیگر اومد نقد کرد میشه مجهول حال ولی در اون صورت در غیر این صورت مثلا کسی تعدیلش نکنه فقط یک راوی ازش ناقل باشه میشه مجهول عین و قولهم مجهول لا يلزم منه جهالت عینه وصف یک راوی که مجهول لازمش این نیست که مجهول عین باشه فان جهل هو حاله حاله، فاولا لا يحتج به اگر فإن جهل عينه و حاله کسی که عینش حالش مشخص نشه بهتر این که بهش احتجاج نشه چه موقع ما میتونیم بگیم که عینش و حالش مشخص نشده عینش و حالش مشخص نشده وقتی که رابی از اون مجهول خود یک مجهول دیگه باشه مثل حدیث الایمان لا یزید ولا ينقص زیادت و کفر و نقصان و شرک این روایت قبل مگه یادتون هست ابو لیه سمرقندی که این روایت رو نقل میکنه ما گفتیم در, در این اسناد سه تا مجهول قرار دادن غیر از اون وقع ابو لیه سمرقندی و ابو مطیع درسته اون سه تا مجهول که در وسط اسناد واقع شدن نه عینشون مشخصه نه حالشون چون رابی که ازشون نقل میکنه خودش مشخص شده نیست وقتی مجهول عینه که اون راوی که از اون شاگرد نقل میکنه از اون شیخ نقل میکنه راوی مشخص شده باشه میشه مجهول عین وقتی که اون شاگرد مشخص شده باشه و این کان المنفرد عنه من کبار الاثبات فاقوى لحاله یعنی اگر در صورتی که این مجهول عین یا حال یکی از بزرگان باشه که نقل بکنه ازش میگه که این به حالش بهتره یعنی تقویت میشه میشه به یعنی قوت بیشتری بهش داد و یحتج بمثله جماعتون و ابن حبان و خیلی از علما مثل نسایی و ابن حبان بهش استناد میکنن به این اشخاص یعنی به روایتاشون و ابن خزیمه هم همینه میگه و مصدر و جای شناخت سقاط کتاب اسم تاریخ بخاری هست و ابن نبی حاتم و امام ابن حبان و کتاب تهذیب و کمال امام رضی این کتاب های که میشه مجهولی را درش یافت فصل أحدهما أحدهما ما احتج به في الأصول فثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا فمن احتج فمن احتج به أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديث خبيث ومن ومن احتج به أحدهما وتكلم فيه وتكلم فيه وتكلم فيه فتارة يقول الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قليل أيضا وتارة يكون الكلام في سليمه وحفظه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد تسميها من أدرى قد نسميها قد نسميها قد نسميها من أدرى الكتابين ثمرة الكتابين بحمد الله ثمرة الكتابين الكتابين بحمد الله احتج به البخاري وروايته دائما بل حسنة أو صحيحة بل حسنة أو صحيحة میگه که روایت هایی که هست در نزد امام بخاری و مسلم دو احادیثی آه، که بهش استناد احادیثی که از باب شاهد عنوان یک جواب بر احادیث باب تایید شاهد و تایید بر احادیث دیگری که در صحیحشون ذکر کردن ذکر کردن یعنی یاد کردن ازش این احادیث دو سنفه یعنی احادیثی که در صحیح بخاری مثلا میبینید یا اینکه اصل یا اینکه فرده اصل اینی که به همون حدیث اصل ذات خودش صحیحه در نظر ما بخاری و بهش استناد کرده و حکم مجلس سنباد کرده و یک حدیث دیگری هست که تابعه شد در پایین اون حدیث حدیثی رو ذکر کرده برای تایید حدیث بالا برای تایید یا برای مثلا مثلا شرح یک مشکل یا برای مثلا شرح یک مثلا یک موضوعی که در حدیث هست ادامه بحث این مسائل اصلیش از حدیث باب خب فمن احتج به او احدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديده قوي کسی که احتجاج بهش بکنه امام بخاری مسلم یک حدیث دو سنه سنف اول توثیق نشده این راویی که مثلا هست در اصول ازش روایت کرده در روایت کردن امام بخاری مسلم یک از اون دوتا این راوی که توثیق نشده سنه هست وحديث قبيح ومن احتج به احتج احتج احتج به أو أحدهما وتكلم فيه قال وبعدي جاء حكم الشیعه اونجا قبل توصیف نشده ما شده فتارة يكون الله ومن احتج به وحوت كل ما فيه فتارة يكون فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديث قوي ايضا اگر حالت اول جمهور توجیه نش و یک نفر دو نفر از متشددین مثل نسایی تضعیفش بکنن خیلی خیلی از رابیان امام بخاری هست که امام نسایی تضعیفشون کرده اگر این باشه که جرح امام خاص باشه خاص اون امام باشه و بقیه ائمه توصیقش کرده باشن این تعنت و زیاده روی به حساب میاد و این هم بازم تجربه شده هست این سه تجربه شده هست این سه شده هست و يكون یکونو فی تلینه و حفظه له اعتبارا و جاهای هم هست که این جرح از متشدد جرح مفصله مثلا علماء درست که توصیقش کردن ولی اون امام اومده جرحش کرده جرح مفصل گفته مثلا در فلان راوی در فلان روایت اشتباه کرده حفظش اشتباس مشکل داره فلان داره جرحش مثل اونجا عام نیست اینجا جرح مفسر مقدم بر اون تعدیل که عام از طرف جمهور و تارة يكون فی تلمینه و وحفظه له باعتباره فهذا حديثه لا ينحط على على على مرتبة الحسن فهذا حديثه لا ينحط على مرتبة الحسن هي الحديث إشبار ثلاث حسن لم ير التي قد نسميها من أدنى من أدنى درجات الصحيح طب حسن انت قفتي المؤلف يتم احساس مش كتناقض درجة حسن وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبارا جرهاي هست که گفتار و نقد یک راوی برای حفظ اونها یک اعتباری فهذا إذا كتب له حفظش انتقاد شده حديثه لا ينحط على مرتبة الحسن يعني حديث الحسن پایین تر نمیاد و شاید هم اسمش میگه بذاریم پایین ترین درجه صحیح که همون صحیح لغریه هست گفته خیلی مشکل حسنی در گفته ما خود ذهبی اینو احساس میشه یکم یعنی حسن رو پایین درجه فهذا حديث لا ينحط على مرتبة الحسنين از مرتبه حسن پایین نبيه حديثه حسن هم حسن لذاتی التي قد نسميها من ادنى درجات الصحيح که اسمش بذاریم پایین درجه صحيح چون حسن لذاتی در اصل با تعداد طرق مش صحیح لغیری خود صحیح لغیری اصلش حسن. خود صحیح لغیری اصل خودش حسنه حالا همین حالا برفع همین بحث همین حسن بودن روایتش کسی که مثلا انتقاد شده در حفظش وقتی که تاتارة يكون الكلام في و حفظه له اعتبار جاهایی هست مثلا اون کلام متصدری یا کلام ائمه که انتقاد کردن برخلاف جمهور از اون راوی وقتی که کلام اون نقد اعتبار داشته باشه خب پس اون روایت حالا اگر بحث در صحیحین بله اگر بحث در صحیحین اگر بحث خصوص صحیحین بدونی که بحث هم در صحیحینه که کمترین حالتش که امام بخاری و مسلم بگیم روایت های اون راوی رو شناختن و این کمتر از صحیح لغیری نمیاد حسن لذاتی هست روایت اون راوی با وجود اشتباهش ولی در خاص این حدیث به اعتبار احادیث دیگری صحیح لغیری هست احادیثی که در قوم متابعات و شواهد اومده كما في الكتابين بحمد الله رجل نحتج به البخاري أو مسلم في الاصول وروايته ضعيفه بل حسنه او صحيحه میگه روایتی استناد کردن امام بخاری و مسلم الحمد این در كتاب صحيح بخاری و مسلم روایتی ضعيف باشه بل يا حسنه يا صحيح خب. جرح مفسر مثلا بالفرض عنوان مثال درباره یک راوی مثلا علما گفته باشن فلان و صدوق یا فلان و ثقه توصیفش کرده باشه یکی از ائمه بیاد بگه من دیدم که این راوی مثلا در خلال روایتش مثلا امام دارقطنی میگه در خلال بررسی از احادیثش دیدم که این راوی دچار وهم شده جرف در وهمشه چطور چطور در وهم شده در حدیث فلانی به جای اینطوری بگه اینطوری گفته شاگردین اون شیخ ده تا شاگرده نام میبره چنین گفته این یکی اومده چنین گفته جرح مفسره به نسبت وهمش به نسبت اون اشتباهی کرده داره ثابت به ما میکنه که این برخلاف دیگر راویان اشتباه کرده ما, وقتی میتونیم بفهمیم که اون راوی دچار اشتباه شده که احادیث اونها را با مثلا با دیگر از اقرانش مقایسه بکنیم وقتی که مقایسهش کردیم جرحمون به اون راوی میشه جرح مفسر جرح عادي عام مثلا فلان يهم صدوق فلان آه، كثير الخطأ فلان اختلط جرح مفسر شديد مقدم على التعديل جرح مفسر مقدم على التعديل حدیثی اگر مثلا روایتی که مثلا به فرض احتجاج بهش کردن در اصول امام بخاری و مسلم اگر جرح مقدم باشه اگر جرح مفسر باشه جرح مفسر مقدمه بر تعدیل لیکن عذری که اینجا امام زهبی میده به امام بخاری مسلم در اینه که اون احادیثی که جرح مفسره و راوی نقد شده اون روایت ها در صحیحین نه جز شواهد نه اون احادیث تقویت شدن اون شاید احادیثی باشه که بهش استناد چون بحث استناد شده شده داریم ذکر میکنیم اون احادیث امام بخاری مسلم انتخاب کردن و برگزیدن از احادیث اون مثلا خیلی از رابیان هستن که تشیع درشون هست تشیع درشون هست از 60 راوی در صحیح در صحیحین خب احادیثی که در صحیحین هست در اصول از اون راویان احادیث برگزیده شده هستن که امام زهبی میگه این روایتشون از صحیح الغری نمیاد یا از حسن حسن لغیره پایین تر نمیاد یا حسن لغیره یا صحیح لغیره پایین تر نمیاد چون وقتی استخراج کردن من بخاری مسلم که دیدن این روایت ها اصول دیگری دارن یا تعییدات دیگری یا معیدات دیگری دارن از روایت های دیگر اشخاص خب، بله. که اون مثلا یک راوی هست در صحیح بخاری توصیق نشده کسی مثلا توصیقش نگفته که سرت هست نه نه نه چون الان اینجا خود اخراج امام بخاری از روایت این راوی توثیق به اون راوی حساب میشه چون امام امام بخاری شرط داشت هو الذي يرويه عدل میگه که در کتابش صحیح الجامع المسندی من تا آخر بحث شرط ثقه بودن و صحیح بودن روایت رو در کتاب شرط میکنه و در شرط صحت در نزد بخاری اینه که مجهول نباشه عکس ابن حبان و خزیمه از شرط صحتشون این نیست که راوی مجهول مجهول نباشه مشکل مشکل ابن حبان و ابن خزیمه در شرط صحیحه شدن هر دو تاش حالا بحث اینه که ما بخاری و مسلم وقتی که راوی که دربارش توثیقی ما نداریم خود ذکر اون راوی و انتخاب اون روایت اون راوی در صحیح بخاری مثلا از جهت من بخاری تعدیلی به حساب میاد بر اون راوی ولی از امام نحبان حبان ابن نمیتونیم بپذیریم تعدیل چرا چون خودشون در مقدمهشون گفتن که چی اگر کسی جرح حسابت نباشه ما هم به عنوان سقه رو میشناسیم اما من بخاری چی نیست من خرج له البخاری من خرج له البخاری فی حفظه بله اگر کسی که در صحیحین باشه در شواهد مطابعات ازش نقل بکنن از جمله اونها کسانی هم که از لحاظ حفظ مشکل دارن و در توصیقشون یک نوع ترددی هست حالا از طرف خود بخاری و مسلم یا به نسبت ماها و کلو عنه عنه بله هر کسی از راویان که در صحیحن روایت ازشون باشه از قنطره جرح عبور کردن با یعنی بدون برهان یه دلیل قوی نمیتونیم اونها رو جرح بکنیم اصل اینه که تمامی راویانی که در صحیح نه هستن ثقه هستن مگر با دلیل قوی نعم نعم تكلم كل ما فيه وليس من تكلم في سوء حظه واجتنابه فالطلب كمن ضعفوه ولا من ولا من ضعفوه ورووا ولا من ضعفوه ورووا لهم كما تركوه ولا من تركوه كما تتهمون فكذبوه فالترجيح يدخل عنه تعارض تعارض الروايات وحسب الثقات بمصنف المعتدات ودفع عدد المجهولين مستحيل فأما من فأما من تحقته قيل في أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصر سميته به فقد ألفته فهذا فيه مختصر سميته به المؤمن وبسطت في مؤلفا سميته به الميزان بل میگه آری صحیح مراتبی هست مراتب داره همونطور که سقات طبقات دارن همونطور که داشتی طبقه صحابه طبقه تابعین تابع تابعین میگه که فلیس من وثق مطلقا که من تو کل کسی که مطلقا توصیف شده کسی تضعیفش نکرده مثل کسی که تضعیف شده نیست و کسی که درباره حفظش و اجتهادش جرح شده مثل کسی که مطلقا تضعیف شده نیست مثلا به یک راوی سقه هست ولی که گفته شده صدوق یخطه اشتباه میکنه مثل کسی که ضعیف هست نیست ولا من و ورووا له كما تركوه و کسی که ازش ضعیف کسی که ضعیف روایت شده مثل کسی که روایتش ترک شده هم نیست چون روایت کسی که ترک شده اصلا تقویت نمیشه اما کسی که تضعیف شده روایتش تقویت میشه ولا من تركه كما اتهموه و کذبو و نه هم کسی که ترک شده روایتش به عنوان منکر و متروک به حساب میاد مثل کسی که روایتش موضوع و کذاب و دروغ است پس ترجیح به هنگام تعارض در روایات استفاده ازش میشه در این اصناف راویان و انحصار کردن راویان استقاط در یک مصنف در یک کتاب هم خیلی مشکله همونطور که ضبط عدد مجهولین هم مشکله لیکن میگه که کسانی که تضعیف شدن یا جرخی در روایان ثابت هست کتاب ها نوشته شده از جمله دو تا کتاب خودش رو ذکر میکنه کتاب اولش مغنی در ضعفا المغنی فی الضعفا و کتاب بعدی میزان الاعتدال فی نقد الرجال میزان الاعتدال فی نقد الرجال چهار جلد یکی از بهترین کتاب های امام ذهبی به حساب میاد فصل ومن من الذين لم يخرج لهم في صحيحين فرق منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمه ثم من روى له النسائي وابن حبان وغيرهما ثم من لم تضاعفه أحد واحتج هؤلاء بقانون روايته وقد قيل في بعضهم فلان ثقة فلان صدوق فلان لا بأس به فلان ليس به بأس فلان محل صدق فلان شيخ فلان مسؤول فلان روى عن شعبة أو مالك أو يحيى وعطاء ذلك كفلان حسن حديث فلان صالح حديث فلان صدوق إن شاء الله وهذه العبارات كلها جيدة ليست مضاعفة مضاعفة لحال الشيخ نعم ولا مرقية لحديثه إلى دليل صحة صحة الفعولة المتفق عليها لكن كثير مما ذكرنا متحقق متجاذب متجاذب بين متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه وقد قيل في جماعات ليس بقوي واحتجوا به وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بقوي ويخرج لهم في كتابه ويخرج لهم ويخرج لهم في كتابه قال قولنا ليس بالقوي ليس بجاك مسلم بل حالا این در رتبه سوم بحث سقاط اون کاملترین سقاط بعد سقه و الله در رتبه حالا هلوش صدوق داره صحبت میکنه از سقاطی که در صحیحین روایتشون نیست عده زیادی از جمله آنها کسانی که امام ترمیزی و ابن خزیمه تصحیح کردن روایتشون و کسانی که همچون نسایی و ابن حبان ازشون روایت کردن و بعد از اون کسانی که تضعیف نشدن و در این کتاب ها روایتاشون هست درباره بعضی از اینها گفته شده فلانی ثقه هست صدوق بعثی درش نیست مشکلی درش نیست محلش صدق شیخ مستور یا شعبه ازش روایت کرده مالک و امثالش یا فلانی حسن الحدیث صالح الحدیثه اینا رتبه هاشون بین ضعف یسیره و بین حدیث حسن لذاتهی و حسن لغری که با تعداد طرق به حسن لغری رسیده میگه همه این عبارات عبارات خوبی هست حسن که در یک رتبه نیست در یک رتبه نیست همه این روایت مثلا اگر راوی شد مثلا دیدید که تک مثلا فتر خود تنهایی اون روایت رو نقل کرده بارش، گفتن لا بس به ضعیف یا گفته که بارش محل وسط یا گفته لیس به بس اینا روایتش حسن لذاتی نیست در صورت حسن در صورتی که با طریق دیگری اومده باشه میاد به درجه حسن لغیری اما اصل اینه که این سنفی که الان داره ذکر میکنه پایین تر از رتبه صدوقه تر از رتبه صدوقه راویانی که تعدیل نشدن و جرح روایت اونها هم ثابت نیست حالا شاید به نحوی با روایت های ائمه احساس بشه که اینها تعدیل شدن مثل روایت ترمذی ازش ابن خزیمه ازش احساس بشه که تعدیل شدن از جهت این ائمه بین حسن الغیری و ضعیف یا روایتش ضعیفه یا اینکه از طریق دیگری مورد تقویت شده شده حسن لغیری مسئول همون مجهول خب مجهول ضعیفه ضعفش یسیره یک طریق دیگه بیاد میشه حسن لغیری دیگه همه اینا عبارات خوبی هست که مطلقا حدیث ضعیف نمیکنه که حدیث کاملا ضعیف بشه و نه هم راوی و حدیث هم به درجه صحت رسونه که متفق بر صحتش باشه و میشه مطلقا بهش استناد کرد لكن كثير من ذكر متجاد بين الاحتجاج به و عدمه میگه خیلی از اینها از این اصنافی که اینچنین دربارشون جرح و ثابت هست حد وسطیه بین قبول و عدم قبول حد وسطیه دیدیم که تقویت شده دیدیم که روایتش مثلا شواهدی متابعاتی برش هست درجه حسن غیره ندیدیم همون ضعفش باقی میمونه وقد قیل فی جماعات ليس بالقوی و احتج به خیلی از اشخاص رابیان هست که دربارشون گفته شده که قوی نیستن ولی که بهشون احتجاج شده استدلال شده به میگه مثل امام نسائی درباره خیر راویان میگه که قوی نیستن ولی که در کتاب سننش از اونها روایت میکنه و خود امام نسائی هم میگه وقتی که بگم فلان راوی قوی نیست جرح نیست که روایتش رو کاملا از بین ببره و فاسدش بکنه و روایتش رو کاملا ضعیف بکنه والكلام في الرواة فالكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعدل ورجاله ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجاء وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة بل این را کنید میگه که حالا یک اه، بحث شروط کسی است که میخواد جرح تعدیل بکنه میگه که اه، انتقاد راویان نیاز به اولا ورع داره ترس از خدا داره و اتقان علم حدیثی داره دور بودن از هوا و حوثه که شخص مثلا به فرض به گروهش و به اون نمیدونم به اون اعتقاد فکریش میل خاصی نداشته باشه و کاملا به حدیث آگاه باشه به عللش رجالش یعنی همینطوری نیست که هر کسی ما ازش بپذیریم جهت و نه عالمی صاحب تقوا عدالت صاحب درایت و روایت درایت و روایت درایت از لحاظ شناخت متن حدیث و روایت از لحاظ اسانید حدیث باید عالم وارسته و عالم شناخته شده در علم روایت و درایت باشه تا بتونیم ازش جرح تعدیل بپذیریم و میگه که ما چیزی که بهش نیازمندی در علم جرح و تعدیل عبارات ائمه جرح و تعدیل هست که ما بتونیم تشخیص بدیم مثلا منظور از سقه چیه منظور از نمیدونم صدوق چیه میگه ما نیازمند این چنین رغارت ها و این چنین تفصیلات هستی در این مطلب ثم اهم اهم من ذلك ثم اهم من ذلك ان نعلم بالاستقرار تام رب رب ذلك ذلك الامام الجهل واصطلاحه واصطلاحه ومقاصده بعبارات كثيره اما قول البخاري و عنه فالظاهر أنهم ما تعرضوا له بجاه ولا تعليم وعلمنا مقصد مقصدي بها بلا بالاستقراء أنها بمعنى تركوه وكذا عادته إذا قال في نذر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة وهو عنده أسوأ حالا من من الضعيف بل أنه في هم بس كما قلت. گفتم عبارت جرف تعدیل ما باید برای هر امامی بفهمیم که چه مقصدی از اون داره مثلا با استقرا و بررسی فهمیده شده که امام بخاری اگر درباره راوی در کتاب مثلا تاریخ کبیر که بحث شناخت راویان هست بگه درباره یک راوی سکت عن ظاهرش اینه که جرح و تعدیل دربارهش ثابت نیست ساکت شدن دربارهش یعنی جرح ثابت هست ولی که بعد از بررسی و استقراء کلام امام بخاری ما میبینیم که وقتی درباره راوی بگه سکت عن یعنی اون راوی ترک شده کسی ازش روایت نکرده و همچنین از عادت امام بخاری میگه که درباره راوی میگه فیه نظر این اصطلاح یعنی اون راوی متهم به دروغه ثقه که نیست هیچی بلکه در در بدترین وضع ضعف قرار داره وقتی که بگه فیه نظر یعنی متهم خیلی روایتش ضعیفه خب قبل استقرار قبل استقرار اذا قال ابو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي مختار فالبخاري قد يطلع على الشيخ ليس بالقوي فيريد أنه ضعيف ومن ثم قيل تجب حکایت الان الان آره، میگه به استقرا مثلا ابو حاتم فهمیده شده که وقتی که میگه درباره قوی نیست مقصدش اینه که به درجه کامل قوت نرسیده یعنی حدیثش صحیحه اما امام بخاری درباره قوی نیست یعنی حدیث ضعیف ابو حاتم بگه قوی نیست صحیح بخاری بگه قوی نیست ضعیف میگه که پس ما باید حکایت های جرح و تعدیل از ائمه رو درست بررسیش بکنیم تا بفهمیم که منظورشون چیه و نقل جرح و تعدیل غیبت علما میگه واجبه تجبه حکایت و نقل کردن جرح و برای درباره هم میگه واجبه چرا واجبه غیبت علما واجبه بله دفاع از حریم و حوزه وحی وحی الهی یک از واجبات ما ها هست که ما باید از دین دفاع بکنیم و خود تجویز یا جایز دونستن غیبت در این باب احادیثی ما در این باب داریم حالا هرچند که ما میتونیم به قرآن هم استناد بکنیم ولی که بالا خیلی خلاصه بار دو تا اصلی که دو تا حدیثی که به عنوان اصل بهش اشاره میشه در باب غیبت در باب جرح و تعدیل یک حدیث آن زنی هست که اومد نزد رسول الله گفت که معاویه و ابو سفیان اومدن خواستگاری و رسول الله فرمودن اما معاویه فسعل کلا مال له معاویه کسی که پول نداره و ابو سفیان لا یقع عسى اعتقه ابو سفیان کسی است که اساس کلش پایین نمیره یا کتک میزنه یا اینکه همیشه در سفره جرح میکنه اون دوتا شخص به اون چیزی که در رسول الله در در اونها دیدن اونم نصیحت برای یک زن بحث ازدواجشه مصلحت دنیاشه چه برسه اگر یک مسئله مسئله مصلحت امت باشه و مصلحت دنیا و آخرت وقتی که بحث مثلا کنید اینجا رسول الله برای یک زن حاضر غیبت بکنه و بدی دو تا شخص رو بگه عیبشون رو بگه الان ما میخوام عیب یک شخص رو بگیم برای یک امت برای یک مصلحت دنیا و آخرت اینجا مصلحت دنیای مثلا بالفرض اون زنه و همچنین از اون احادیثی که بهش استناد میشه حدیث همون بسخ العشیره است که کسی که خلق خوی بدی داشت و رسول ازش به بدی یاد کرد بعد که اومد رسول الله سلام علیکی باش میکنه عاشق تعجب میگه تعجب کردم که چطور مثلا بدیشو گفتی بعدم باش نشستی بعد رسول الله علیه و سلم فرمودن که چی برای اینکه مردم از فتنش به دور باشن از زبانش من از بدیش یاد کردم حالا بحثش روایت به معناست روایت به نسلی من فقط سری فقط از اون حادثه و از اون قصه عبور دارم میکنم اون وجه شاهدی که هست جاهایی مصلحت دین و مصلحت دنیای اشخاص سبب میشه که انسان بدی یک شخص را بگه برای نصیحت نه که دلتون میخوام دل خود دل خودمون میخوام خالی بکنیم فلانی بدی در حقمون کرده نه بحث دل خالی کردن نیست بحث تحذیره که مردم بر حذر باشن تا اینکه از اون عیب و نقصا سبب نشه که مردم به باطل و خرافات رو بیارن خب فمنهم فمنهم فمنهم من و حاضر في الجاه فمنهم من هو معتدل فمنهم من هو متصارف فالحافظ فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابن خراش ابن خراش خراش خراش وغيرهم والمعتزل فيهم احمد بن حنبل البخاري وابو زرعه والمتصائر كالترمذي والحاكم دار القطني في بعض الاوقات بعد نوفل آرا موضوع عوض شد طبقات ائمه جرح و تعدیل متشدد داریم متساهل داریم و معتدل داریم متشددشون اونایی که شدیدن در جهل مثل یحیی بن معین مثل یحیی بن سعید قطان مثل ابو حاتم و ابن خراش و امام نسائی هم اینا در جر شدیدن و ائمه معتدل مثل احمد بن حنبل و بخاری و ابو زرعه و اشخاصی هم متساهل مثل ترمذی حاکم قطنی ابن حبان ابن خزیمه اینا متساهل در تعدیل کردن چه موقع به درد میخوره شناخت طبقات راویان وقتی که تعارض پیش بیاد وقتی که تعارض پیش بیاد مثلا وقتی که دیدید یک ائمه متشددی از متشددی در حدی راوی را بگن دربارش صدوق بدونید که این راوی صدوق هست ولی اگر متساهل بود گفت که صدوق یا ثقه هست بدونید که یک یه چیزی هست شاید مجهول باشه و شاید یک کاسه دیر نیم کاسه باشه ولی که اگر معتدل بود که دیگه همون در حد اعتدالش واقع ثقه فقه ضعیف ضعیف حالا در بحث تعارض بین این اقوالشون مثلا یک راوی معتدل براش گفته ثقه هست و اون شدید گفته ضعیفه جنبندیش میشه چی حسن روایت این بگه ثقه هست که روایتش صحیحه متشدد بگه ضعیف مثلا اون راوی با بررسی میشه مثلا به نتیجه رسید که بله این مثلا حد وسط داره حدیثش حسن لذاتی هست مثل مثلا ولید بن مسلم دمشق مجرحین داریم شدتا جرحش کردن ولی کمن و بیشتر ائمه معتدل توثیقش کردن ما رتبه ای که مثلا میپسندیم براش صدوقه برخلاف اونهایی که گفتن صدقه و برخلاف اونهایی که گفتن کاملا ضعیف خب، ما جرح و تعدیل ها یا مفسر داره یا غیر مفسر تعدیل ها که معمولا غیر مفسره ولی جرح ها معمولا مفسره ولی خیلی کم جرح معمولا هم نه اصل بر اینه که جرح غیر مفسره جرح مفسر ما خیلی کم داره که مثلا بر فرض بیان مثلا بیاد مثلا یه هم سعید هم بین که فلانی متروکی یا بگه فلانی منکر حدیثه و علت این منکرش منکر حدیث بودنش بیان بکنه دیگه بس فرانی فلانی توکل رو به علت اون اعتباری که دیده از جمع و از حالی که مشاهده کرده خیلی کم میشه که جرفاش رو تصدیر بکنه واضح؟ وقد یکونو وقد یکونو نفس ایمان نفس ایمان نفس الامام ایمان نفس مذهبه ایمان حال و ایمان نفس و ایمان بله میگه که جاهایی میبینیم یک امام به خاطر که مثلا فلانی از شیوخش دچار یک ضعفی شده یک ضعفی درش هست میگه که حوالات لطیفتری از درش به کار میبره عکس مثلا کسانی که از شیوخش نیستن دیگه تا میتونه جرحشون میکنه میگه که حالا اسمت برای پیانبرانه بدونید اگر چنین چیزی رو دیدید باش مواجه شدید سوء زن نداشته باشید حالا انسانه اشتباه میکنه و سعی میکنه در کسی که شناخته شده و به قول از زیر دستاش بزرگ شده سعی میکنه که از لباس های لطیفی استفاده بکنه همونطور که درباره پیامبران ما داریم درباره پدرانشون جاهایی مثلا با لبارت های لطیف استفاده میکنه مثل ابراهیم یا ابتا استفاده میکنه ای پدر برای اینکه مثلا اون شخص به طرف دین جذب بشه ولیکن ولكن هذا دين معين محفوظ من الله تعالى لم يجتمع علماؤه على الضلالة لا عمدا ولا خطأ فلا يجتمع اثنان على توصيف الضعيف ولا على تغيير السنة وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف حالا این بحثمون دوباره ادامه بدیم چون الان 46 دقیقه هست که ما داریم بحث ایکسر سره داریم میخونیم برای اینکه انشالله بحث راحتتر درس بشه انشالله یک فرصت دیگه یک وقت دیگه میذاریم براش بین از آن مطالب دیگه رو انشالله ادامه میدیم یکم استراحت و بعد دوباره انشالله بحث ادامه خواهیم سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله لله سبحان الله محمد و محمد